Dhe ja ku jemi në një tjetër ditë, në një tjetër mëngjes këtu. I bukur. Në valët e radios, po i mm. bukur do jetë, s'ka se si të jetë ndryshe. Shëndet Lori, fjalë e vërtet zonja Sotiri, fjalë e vërtet Lori, të lumt. Faleminderit, faleminderit. Lori bravo. E ka vulosur këtë me një teshtim. Mëngjesor, më kapi një ditë Lori. U futa në një dyqan, ishte një dyqan në fakt. Mhm. Mm uh, Bashkëshortja ime do të shkonte në një vizitë në një spital, Tam. po ishte kështu për mirë, si për të uruar, domethënë. Mhm. Mm Bashkë me një shoqen e saj, kështu që mora dhe djalin që ishte në kamp Tam. dhe e, ishte një vend që duhet të shkosh me makinë, sepse nuk arrihet ndryshe. Mhm. Mm dhe vajtëm dhe ndërkohë që ato bënin këtë vizitën, ne s'kishim punë me djalin dhe shkuam për të shtyrë kohën në një qendër tregtare. Po. Dhe hyra në një Ku meqë ra fjala vura re se kishte një sexy shop? Oh. oh. Po po, por ishte kështu me nuk mund të shikoje përtej. Jam munduar me thënë drejtën kam pirë dy kafe atje. Për të pritur momentin kur hapej dera, vetëm që të çoj një vështrim brenda, por uh, Vështirë. Vështirë. Mos e shmlidhen e çuni me një kështu se ç'kishte një gjë. Bizo babi o babi. Por uh, se bësh shaka po. U futëm në dyqan. Po. Jo këtë, jo te ky. Ëh. Uh, Te ky ngjitur. dhe më ka kap një teshtim. Mhm. Mm që nuk di çfarë them. Po më vjen dhe turp sepse me thënë drejtën aty nuk është se kishte shumë lëvizje. Edhe ishin ca goca shumë të sjellshme që rrinin kështu 1 2 3 4 5 mund t'i shikoje ato për sektorët e ndryshëm. Mhm. Mm një plan i madh, domethënë, kështu sipërfaqe. Edhe qetësi e madhe ata dhe muzikën e kishin vënë kështu të ulët fare fare. Edhe vetëm unë me çunin që kishim hyrë thjesht për të vrarë kohën, domethënë, s'kishim asnjë gjë kështu. Po ç'a të bësh? Se s'ke ça të bësh se seksi shop me xhama mbyllur, kështu që edhe apshiu, e apshiu, e apshiu, e apshiu kam teshtirë një 13-14 herë. Oj, oj, oj. Sa që m'u desh t'u. Ju kërkoj ndjes. Në dyqan brenda, se është dyqan i madh, dyqan i madh. Mi se mbar, mbarësi është, mbarësi. Mbarësi, mbarësi, mbarësi. Ndoshta ishte diçka, nuk e di. Diçka në rroba, diçka në që të bën alergji. Detergjentin që mund të përdorin, mm -hmm. po, sepse sa hyra, e kupton? Aroma. Atëherë. Jo diçka, me më bezdisë ndonjë gjë kështu që të isha i ndërgjegjshëm që thosha u ça erë këtu apo kështu, por ëh. Mm -hmm. Nga ana tjetër, ec a ti edhe kur do ta ndalosh, më keq të bëhet, pasi se. Kap ty ashtu? Ua, si s'kam. Se mua më kap ashtu. S'kam. Po mirë, qenka top është okej okay. Një herë në njëqind vjet pra siç përmbytet Shkodra Por nuk e di, nuk e di Rrallë, rrallë, por është, është diçka Mirëmëngjesi juve kudo që të jeni uh, Nëse keni ndonjë këshillë mjekësore na e dërgoni Pse jo 069 20 70 222 është numri i telefonit për uh, komunikimet me ne Ka lajme sot. Të mira? Mhm. Mm Okej. Okay. Mora vesh për shembull se Çfarë? Në fakt ishte një intervistë që po bënte për uh, BBC 5 në radio. Mhm. Mm Një grup muzikor atje. Kur padashje kanë uh, nxjerr mm. lajmin se kush do të këndojë mm. këngën e 25 James Bond, pra oh, ah, po, po. të filmit të radhës që del ju e dini që me këngën bëhet gjithmonë një. Mm -hmm. Paloma Faith do këndojë këngën, Sam Smith do këndojë këngën, Adele do këndojë këngën. Si, si tender, ë, bën si tender. Ë, si tender mund të thua është, por çështja është që je artist shumë i vlerësuar mm -hmm. dhe është një tjetër medalje nderi, po themi që të kanë zgjedhur edhe për të Në fakt e meriton. Në fakt e meriton kush? Për këtë që ti po flet. Ah, se e dëgjova dhe unë. Po. A e dëgjove vërtet? Mhm. Mm Më saktë lexova, mm. sa e dëgjova. Ju vetë çuna, dini se kush do të këndojë? Jo, nuk e jo, di, po më shumë mirë. Po, Atëherë, 069 20 70 222 le t'i ndriçojmë këta çuna. Kush do këndojë? Dim që e meriton. James Bondin e radhës, po kjo është një ndihmë që Eri ju ka dhënë. Po. Si shje Baltini, jo, Adel ka jo, kënduar një. Ka kënduar një. Ja Adel pra. Thashë mos do merrin sërish? Jo, mos është shqiptare. 069 20 70 222, kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. I don't want to... Kjo no. Uh, Ok, shumë mirë. As shumë mirë. Get out of your own way nga U2 do të jetë kënga e parë për sot miq të dashur me vendim unanim nga Komisioni i këngës së parë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Qe ku e keni. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Është 7:14 minuta në këto momente miq të dashur. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, ju urojmë ditë të mbarë, nisje sa më të mirë, qofshi në rrugë. Ju urojmë udhë të mbarë nëse keni mbërritur në punën tuaj, punë të mbarë për sot edhe kalofshi. Ata që janë me pushime, kalofshi bukur. O po janë ata me pushime Eri, si t'i harrova, po ata do të jenë në gjumë në këto momente. Asnjëherë nuk i dihet. Megjithëse s'i dihet, ja, jo. kur je kështu me pushime do mm. çohesh më shpejt e shijon se s'ke për të vajtur në punë. Shijon mëngjesin. Vetëm puna është problemi, s'është problemi që janë ditët të zymta. Në një çfarë është rutina domethënë? Rutina. Po. Rutina. Rutina. Okej. Okay. Ruti i shkurt. Ruti. A kemi uh, kemi një shprehje për ditën e sotme? Po, patjetër. Shumë mirë, pra, le ta dëgjojmë tani. Është uh, Jeri që na frymëzon, pastaj Lorolta që na Lorolta. Ë uh, që na informon mbi motin. Sepse po pra si Olta. Lori ka vendosur të bëjë versionin më të mirë që mundet të Olta sot në klubin e mëngjesit. Punova edhe një çik ndarkë. E dëgjova, dëgjova deri tek shtëpia ime. Po ajo metodë funksionon pra, sa më shumë shtrëngon, aq më shumë arrin pa. Po. notat e larta. Oh, I jemi jeri. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Connie Stevens dhe është kjo. Më fal. S'ka gjë. Lëre të lëre të na frymëzojë. Veshja është tjetër gjë dhe të mos lahesh është tjetër gjë. Po po po. Mirë, po, Pra pyeta- pra ti po thua pyeta që më- aksesori më i bukur është E thënë buzëqeshja. bukur. Po. Me thënë të drejtën është e vërtetë ajo, se mund të Mhm. Mund të vishesh shumë bukur, Po, po, po. mund të jesh shumë i pasur, Grimo por është sa duash. bëj nëse je i flokët. vrenjtur në fytyrë, nuk është se dukesh bukur, Ë, ose nuk është se ë, je në paqe me të tjerët. Jo, jam dakord me ty. Mos thua 30 deri në 100 ti apo? Jo, jo, jo. Ah. E kam diku te 32, 34, një gjë e tillë. Me sa mbaj mend po nuk jam e sigurt. Hajde tani, jemi mirë, mirë që ta fiksojmë. Sa ka Blend? Ë, ah, një sekondë se doktor Blendi është se ka googling këtu. Nuk e di dhe, dhe jo, e, ka hmm, njeri. Mm. Sa muskuj ka fytyra? Po nuk e di pra. Unë thashë një version, po nuk e di a jam saktë. Unë kam dëgjuar diçka të tipit që mm. për të bërë një fytyrë të vrenjtur, tam, duhen përdorur shumë më shumë muskuj se sa për të bërë një fytyrë të qeshur. Kështu që e qeshura vetë është më më kupton, domethënë Po ka edhe ushtrime që të stimulojnë për të. bërë një gjë të tillë. Po ka dhe kokrra që të stimulojnë të qeshësh. kokrra po, si ekstazi për shembull. Dhe qesh ka. Dhe gjithë kozën sa nuk. Duke dhe fërkon në lëkurën, po. Që e ketë kati fejnë për momentin. Po ej, ka një gjë domethënë. Mm. Që ne nuk e dimë se sa muskuj ka fytyra dhe mbasi e provuam ta gjejmë prapë është e vështirë. Mbase e kam futur unë kot. Mbase Lori ka. Jo, Jeri ke kam përshtypjen që ti ke të drejtë, sepse unë mund t'i numëroj tani, nuk më ka dhënë një numër këtu. Mhm. Mm po ka që nga occipito frontalis, occipito frontalis që janë mhm. dy muskuj të mëdhenj që mhm. si duket uh, ngjiten me kafkën sipër mbi mhm. kokë mm -hmm. dhe pastaj zbresin deri tek vetullat. Okej. Okay. Edhe janë si dy rripa. Më kupton? Që po vijnë që vijnë në formë V-je. Ah, mhm. Kto përdoren kur luaj veshët, duket që lëviz pak. Kam përshtypjen që nëse ngre të dy vetullat, këto janë që po përdor. Occipito frontalis. Pra le të provojmë të gjithë së bashku. Miq dhe mikesha kudo që të jeni. Okej, një. Le të ngrejmë vetullat me occipito frontalisin tonë. Oh. Ah, e shikon? I kemi atje. Edhe mua funksionon, edhe po, unë. Shumë mirë. Tani Edhe gjoksi gurë. Kur e përdor levator labi më del zëri ndryshe mua, nuk e di, në radio. E bëjmë motin mo. E bëjmë. Ai vazhdojmë me motin tash këtu në klubin e mëngjesit, mirëmëngjesi të tërëve. Më kapi occipito potali. Ai, occipito frontali. Frontalis. Vazhdojmë me Lorin, Terezën tani dhe Po ç'të them mund tash? Jo, jo, jepi shpejt. Po, dielli 7 pash. Temperatura maksimale ka 31, minimalja 18, kthjellët, shanset për t'u prish koha 2% s'ka shanse që të prishet koha. Më popullorçe se kaq s'mundova. E jo, ke thënë tamam siç duhet Lori. Çfarë bëjmë të ta them ndonjëherë? Apo mbarova shumë shpejt. Si si të duash Lori? Si të duash Lori? Jo, okay. A flasim për muskujt se u bëra si klet. Jo, s'ka problem. Okay. Se mbaj dot të vë. Faleminderit, eh, faleminderit Lori. 7:19 minuta miq të dashur. Ja heqim ti atëherë fundit që. Ja heqim momentin Lori. Pa edhe 3 ditë mos u bëni. Edhe 3 ditë, edhe 3 ditë mos kemi rast. Mund ta mund ta mbash motin. Ah, uh, pra, zonja e zotërinj, siç po flisim pak më parë, Mikey Goldsworthy, që është eh, vokalisti i grupit Years and Years. vite e vite, mm -hmm. ose siç janë në Shqipëri years and years, ë uh, ka qenë duke folur për BBC 5. Tam. Në radio atje, ndërsa bisedonin se e ke parasysh në radio chit chat chit chat kështu mm -hmm. me mhm. muhabet edhe Oh, Dalin gjëra. Ky ka zbuluar, ka zbuluar pa dashje se Dua Lipa. Mm -hmm. Do e kemi klipin, mund ta mund ta vendosim po. klipin? Okej, okay, ja ku është. Judi Dench who's M and yeah. Ben Whishaw who's Q, Q or A. Po të rishej, por e eh, pastaj filluan një bisedë mbi se si Radiohead dikur uh, eh, refuzoi që të bënte një këngë të James Bondit edhe pse lajmi pati dal, mm -hmm. po flisim për faktin kur lajmi del dhe pastaj nuk bëhet, më. Por uh, por uh, këta sipas mendimit të tyre duhet ta Radiohead duhet ta kishte pranuar atë këngë atëherë sepse ishte një këngë. Kam përshtypjen është kënga që Përfundimisht e bëri Adele. Por uh, mm. diçka e tillë, ka qenë një këngë që e ka bërë dikush tjetër, që kemi dëgjuar ne, por që fillimisht u propozua ta bënin Radiohead, të cilët uh, e, re, e refuzuan. Mm. 7:22 minuta. Kemi fitu, fitues. Po, vetë thashë ke fytyrë me fol, tash e kemi fytyrë, kemi një fitues, kemi një fitues, fituesin e parë për ditën e sotme. Miq të dashur. Është Ermali, i pari që ka thënë Dua Lipa, i mbaron numri me 212, ka fituar dy bileta për në Cineplexx. Bravo. Shpresojmë që t'je duke i përdorur Zigomaticus minor tani për të bërë një buzëqeshje dhe elevator labi superior bashkë me orbicularis oris. Au. E kupton tash jam duke të folur vetëm për uh, muskujt e fytyrës. Muskujt e fytyrës. Ka dhe depresor labi. Po kjo ç'është? Muskujt e depresion. Ka mundësi që të jetë mbyllsi ndoshta i buzës, mbyllsi mm. buzës apo diçka tjetër. Ka dhe një që quhet uh, kur kurse. habite shumë ky s'punon. Cili? Bllokohet. Ky pra Ky depresivi. depresius që që ngeli Eh, gojë hap thon. për Ka shembull. mundësi po që të hapet goja. Ngrin depresius labi. Ngeli me gojë hap. Iu blloku depresius. Ë, kë përdore tani Jeri? Depresiusin, edhe atë si për edhe atë. Edhe oksipital laborator, ti pak a shumë gjitha. Një doktor i mirë për shembull do më dëgjonte mua përmes mikrofonit dhe do thoshte që ai po përdorte vetëm edhe vetëm nga po. Kthehemi pas pak klubi i mëngjesit 7:23 minuta. Altini na propozon një këngë nga Basti. Kjo është Things We Lost. In the fire. Jeni me klubin e mëngjesit, mirëmëngjes të gjithëve Ju përshëndesim nga unë Blendi, Jeri, Altini dhe Lori një ditë të mbarë Hello Ora është në 7:27 minuta jemi me klubin e mëngjesit si çdo ditë tjetër edhe këtë të enjte të datës 18 korrik mirë mëngjes Blendi. 18 korrik. 19 më fal. 19. Nuk e di çfarë. Ai në 19. Mirë mëngjes Altini, mirë mëngjes Lori, mirë mëngjes të gjithëve. Gjithë Sonila. Fala. Oh, Jeri, është. Tani emrat nuk i ngatërroj. Jo, jo, sigurisht asnjëherë. 12 fëmijët dhe trajneri i tyre i futbollit, të cilët ndenjën të bllokuar në shpellën në Tajland për mbi 9 mm -hmm. ditë, kanë dalë para mediave. E kishin marrë veten. Në një intervistë e kishin marrë mhm. veten, mm -hmm. kanë rifituar të gjithë kilogramët, nuk di se si ia kanë bërë, mm -hmm. që të shëndoshen kaq shpejt, por e kanë marrë veten pothuajse plotësisht tani mjekët thonë se e vetmja gjë që mund të ndikojë ata është trauma psikologjike e izolimit. Mhm. Mm po un them ata ia hodhën kanë gjithë arsyet e botës për të qenë shumë të lumtur. Se fundja fare po, po nuk e di pse po them sepse ata ishin bashk fundi fundit. Nuk ishte se po të ishte një fëmijë për shembull i mbetur në shpellë. Do ishte më e komplikuar. 10 ditë edhe frika e tmerri e vetmia, gjitha këto gjëra do të ishin me pasojë, po them, psikologjike po shpresoj këta çunat. e kanë pasur si një aventurë. Ata Briani dhe Donifani tek 2 vjet pushime mbetën 2 vjet në izolim në ishull edhe nuk ashtu. Po gjithsesi, do kenë çfarë uh, tregojnë. Urdhro? Do kenë çfarë t'i tregojnë brezave. Jo, do kenë se çfarë tregojnë këta, po, patjetër. Kanë treguar në fakt për momentin kur zhytësit britanikë Mhm. Mm Ai momenti që është edhe i xhiruar, ne kemi parë atë nga perspektiva e zhytësit kur ky Pam. I pa atje dhe i ndriçonte në shpellë dhe këta që i thoshin thank you, thank you. Ëh. uh, kanë treguar se si e kanë përjetuar ata këtë moment dhe pak a shumë ka qenë një mrekulli e përmbledhur kur ato fenerët e e zhytësve janë dukur. Seç dëgjoj një gjë po. Është nga nga Britania. Është nga zhytësi britanik. Ëh, vërtet e ke? Zhytësi britanik. Ehm, kshu. Po vallë ça kishin ngrënë këta, po kishin marrë bukë me vete. Këta kanë ku aty në ishull? Brenda, po se në shpellë. Lagështirë, nga lagështira kishin. Në shpellë nuk kanë ngrënë asgjë, pra kanë pirë vetëm ujë. Kanë kërkuar ujë, kanë kërkuar që të gërmojnë gjithashtu. Me gërmim nuk ia dolën se s'kishin shkopa, por uh, e rëndësishme është që kanë dalë tani. Mbanin në duar portretin e zhytësit tajlandez i cili humbi jetën në përpjekjen për t'i shpëtuar. Mm. Ai të cilit i mbaroi oksigjenin në kthim edhe që vdiq. Sepse i janë mirënjohës atje dhe kam përshtypjen me të drejtë. Kështu pra, çunat janë mirë zonja zotërinj nga Tajlanda. Nëntë ditë në shpellë do të jetë ndoshta një film një ditë kam përshtypjen. Mm -hmm. Por sigurisht një histori për t'u treguar. Imagjino, kur të jenë uh, pak më të mëdhenj këta. Kur të fillojnë kështu që të ngacmojnë goca, çfarë histori do të tregojnë? Kam qenë unë një në shpellë. E më kanë nxjerrë pastaj ca zhytësa britanikë. E ku di unë se çfarë. Po atë ajo pastaj ekzagjerohet, dalin dragonj. Jo, ja, s'dalin dot dragonj. Është në internet e gjithë me Google. Ja. Sa për nipërit, domethënë. Mm, a për nipërit. Pa po. kalon nipi në moshë që të kuptojë. Madhore. Ose djali në moshë që të kuptojë. Mhm. Mm Jeri ç'mendon ti. Është histori e mirë kjo për nipa? Unë them që është një histori e mirë për filma. Dhe kam përshtypjen që do fillojnë përpjekjet për ta oh, realizuar. Patjetër do bëhet një film po. Bëhet një film. Po ta bëjnë amerikanët mos apliko Lori te qendra e filmit se nuk eh, nuk jo, e përfiton. Kthehemi mbas pak klubin e mëngjesit 7:30 minuta në këtë moment miq të dashur shkojmë për publicitet ju përshëndesim nga klubi i mëngjesit në valët e radios kombëtare. Club FM. Do të shpikim gjuhën tonë këtu, avash avash. Tam. E rëndësishme është që të mos uh... që të kuptohemi me njëri tjetrin, po, po. po mos na kuptojë kush. Asnjë. Asnjë. Për shembull mund të themi edhe gjëra si hmm. ku ti, unë të flasim në kod. Shumë i bukur ai, oh mani, haj haj. Edhe ti e kupton që unë jam duke të thënë Një pisi lulaps. Apo diçka të kësaj natyre, domethënë që s'dua ta banalizoj emisionin duke thënë më duhet sopletër, apo mm -hmm. gjëra të kësaj edhe i them lojë, për shembull kur më duhet një sopletër, them, hello, e, që më zha, mje gra! Edhe... dhe për çfarë gjëje loje që është në këtë rast? Uh, ja, ja. ja. Okej, okay, shumë mirë. Ëh. Uh, 7:38 minuta po dëgjoja që Jeri më pyeste nëse do kemi një dilemë të kësaj natyre apo asaj natyre. Mhm. Mm Por ne i themi Jerit jo. Do të kemi Por ne i themi Jerit jo. Në fakt. Në fakt unë e di që e ka një. A vërtetë, po ti nga më njeh mua nga nga vështrimi. Tani u bënë 10 vjet që po. punojmë bashkë, kështu mm. që ca gjëra edhe t'i njoh. 10 vjet. Mhm. Mm Është një dilemë që ka të bëjë pak me racizmin. Mhm. Mm Ose racat, nëse mund të shprehem. Tani racizmi këtu është i gjykueshëm. Nëse është apo s'është apo se çfarë, po. Ka një djalë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mm -hmm. nja 15 apo 20 vjet që jeton aty. Po diçka e tillë, po 15 apo 20. Okej. Okay. Dhe është kthyer në Shqipëri bashkë me nusen, e cila, Jeri, mm -hmm. nuk është shqiptare. Mm. Okej. Okay. Por veç kësaj është është e përzier. Mhm. Mm dhe ka edhe afrikane brenda, po. edhe të bardhë. Super. Ë, uh, por duket që është afrikane, po themi. Mhm. Mm dhe motrat e këtij djalit Nuk pajtohen me këtë jo, gjë. Jo, nuk është se nuk pajtohen me këtë gjë, nuk është ashtu, por domethënë ideja është, prandaj po them nëse është racizëm ose është racizëm, po. Ideja është që vllai mund të kishte marrë një gocë shqiptare. Dhe këta kanë dashur që t'i bëjnë një gocë këtu. Mhm. Mm edhe kanë tentuar madje. Dhe tani që ai ka ardhur, ka ardhur bashkë me shoqen e tij të jetës. Afrikane që nuk është shoqja e tij e jetës sepse këta janë në një marrëdhënie po bashkëjetojnë. Bashkëjetojnë atje dhe ndërsa ky vinte për verë, motrat kanë gjetur kandidaten e mundshme, të cilën ai duhet ta takonte këtë verë në Shqipëri në mënyrë që të krijojë një lidhje dhe kjo çupa Mm. Bashkë me të pastaj të përfundonin sërish në Amerikë, ku kjo do të bëhej nusja e vllait. Tam. Natyrisht. Më kupton, dhe do ta dërgojnë atje në Florida, ku është zotria. Mhm. Mm Mirëpo ky tani ka ardhur bashkë me zezaçkën, po thonë këto në në gjuhën e tyre. Në gjuhën e tyre, shoqen. Mm. Ah. E kuptoj. Dhe dhe janë prishur jo vetëm, domethënë që muhabeti konkret me këtë kandidaten që ishte po. kishin familja ndërmend. Mhm. Por është prishur. Por është prishur edhe jo, ideja është që ai tani po ekspozohet me këtë E ngeli hatri se tjetër, tjetër. kishin propozuar këto. Po jo, po, po nuk do thonë më pastaj që kemi një vëlla beqar. Në po, Amerikë. Më kupton? Vllai ka jetën e tij, mund të thotë. Po sepse këto nuk pajtohen me me faktin se ideja është që vllai mendojnë këto kur të bëhet serioz, mm. do zgjedhë një vajzë tamam shqiptare. Ose ose po, dhe këtu. Po që vllai s'e ka seriozisht. Po kështu dyshojm pra, kjo është ideja e tyre dhe dhe s'mund ta ketë seriozisht anë sepse mm. këtu po them dhe unë tash, kjo është e gjykueshme se në çfarë niveli është racizmi i përfshirë në këtë. Mm -hmm. Sepse ka shumë njerëz që thonë që thonë që e unë nuk jam fare racist. Po kur hasen në situatë por e, po vetëm ne thjesht nuk dua që të kem. Janë, po, janë. po të kem në familjen time një person që s'është kaukazian. Apo i bardhë. Po pati pak ashtu apo pak kështu brenda në racat që s'janë ekzaktësisht europiane. e kanë pak problem. Ka që se kanë, po ka që e kanë. Ka që thonë që se kanë, por e kanë kur kur përballen. Rasti u konkretizohet, po. Mm. Pra kjo është Po e quaj këtë djalin Ergys se nuk dua të jap. Okej. Okay. Identitet po. Gysi. Nëse Ergysi mbas 15 vjetëve në Amerikë vjen tani në Shqipëri. Për të kaluar pushimin bashkë me të dashurën e tij mulate. Mhm. Mm Zezaç. Zezaç shumë simpatike, një gocë. Simpatike, duhet ta theksoj. Po le ta themi tash, ata janë jo vetëm njësoj si ne në çdo aspekt. Po ca prej tyre janë më të mirë se ne. Si Rihanna për shembull. Mhm. Mm Apo imagjinoj Rihanna, Snoop Dogg, Dr. Dre janë të talentuar, janë ca prej këtyre. Will Smith. Ata s'do kishin problem kur janë të famshëm kështu. Erra! Si thoshte ai së riftaj? Erra! Ë, kështu që si korb. Kjo është, kjo është çështja. A i gjejmë thotë Ergysit një çfarë? Korçare apo ta lëm me një erra kubanezën e tij, çfarë është ajo? Ergysi e ka bërë zgjedhjen e tij, kështu që mm -hmm. kam përshtypjen që askush nuk duhet të shqetësohet apo të përfshihet më shumë se kaq. Në fund e më fund. Tek e fundit është jeta e tij. Ergysi pra, kjo është ideja. Nëse ai ndihet mirë me shoqen që ka në krah, çdo gjë është në rregull. Ideja e këtyre motrave që flasin për vllain. Këto kunatat janë. Po. Jo, nuk e shikoj, kam përshtypjen që janë gjithashtu shumë të mira. Realisht nuk është nuk është çështje kështu, nuk është nuk është nga ato. Nuk është çështje nga ato. Por ai ka dëshirë që ta ndërtojë jetën këtu. Në një ditë, në një perspektivë dikur. Të investojë, të bëjë diçka, ku di unë se çfarë. Dhe këto thonë që për kulturën tonë. Mm. Mes njerëzve tanë këtu. Jo ne, ne s'jemi, po të tjerët janë. Po do të jetë e vështirë për atë. Do jetë e vështirë për fëmijët e tyre potencial, do jetë e vështirë që ajo vetë të përshtatet këtu të mësojë gjuhën pse jo një vajzë shqiptare. Atëherë, nuk është rasti i parë sepse unë të paktën di shumë raste që një djalë është martuar me një të huaj apo anasjelltas, ëh, edhe mund të kthehen në Shqipëri dhe kanë ndërtuar jetën e tyre këtu. Dhe janë përshtatur, edhe ajo që nuk është nga Shqipëria është përshtatur shumë shumë më mirë, ndoshta edhe se ka edhe që janë përshtatur, jo, që kanë Ka edhe që janë përshtatur në rast se unë njoh, unë njoh raste të mhm. tilla dhe vazhdojnë jetojnë për shumë vite në Shqipëri, kanë ndërtuar jetën e tyre dhe çdo gjë ecën siç duhet. Okej. Okay. Nuk ka ndonjë gjë për t'u shqetësuar kjo pjesë. Dua që të dëgjojmë edhe nga ju, po, më thuaj. Nëse Gysi me kalimin e kohës sheh që ajo nuk përshtatet, do të jetë zgjedhja, jo, do jetë zgjedhja e të dyve. Ne do të ikim prap. Ja, jo, ku e ka avionin. Jo, se kjo del shumë maskiliste, por do jetë zgjedhja e të dyve, sepse dhe ajo nuk do ndihet rehat edhe nëse ai nuk do dojë më të kthehet. Kështu që do jetë zgjedhja e tyre më vonë. Motrat mendojnë se kjo është aventurë. Motrat mendojnë se kjo është uh, papjekuri. Motrat mendojnë se aventurë mund të jetë edhe me një shqiptare, kështu po, pra, që. Po, po, po, më thonë që ai duhet të bëhet serioz tani, të marrë një gocë. Tamam. Se s'ka më. Edhe të, po, po edhe të fillojë tani pra, t'i t'i bëjë gjëra më shumë. Jo më. Jam me parimin që njeriu e zgjedh vetë jetën që do të bëjë. Po ti je me parimin e ri, po jemi në Shqipëri tani. Po në Shqipëri jetoj unë, kështu që Zonja, zotërinj. Në klubin e mëngjesit pak më herët po ju tregonim se si është zbuluar se do të jetë Dua Lipa ajo që do të këndojë versionin e 25 mm -hmm. të këngës së James Bond dhe këtë e zbuluan pa dashje në radio Years and Years. Mikey Goldsworthy, vokalisti i grupit ishte duke dhënë një intervistë për BBC 5 kur i shpëtoi pa dashje pa dashje se Olly Alexander këngën do ta këndonte Dua Lipa. Kështu që mendova le të dëgjojmë uh, If You're Over Me nga Years and Years në këto momente. Mirëmëngjes që të gjithë jeni me klubin e mëngjesit. Shtatë e pesëdhjetë minuta në këto momente miq të dashur ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Club FM Unë jam Blendi, së bashku me Jerin Mirëmëngjesi gjithëve Kemi me ne edhe Altinin e Lorin Mëngjesi Mëngjesi, çuna um, Jeri tani Mm. Nuk e di a uh, e dëgjuat, por uh, pas vajtjes së Cristiano Ronaldos në Juventus, jo. Ah. Po uh, Juventus ka prezantuar, po them, edhe fanellat e reja, apo uniformat mm. e reja, po, që janë Ronaldo që të ndoshta jo, por ka jo, qëlluar në jo, të njëjtën kohë. Por e bukur rast e këtyre fanellave të reja është sepse janë bërë, Blendi, të gjitha të krijuara pra nga riciklimi i plastikës që është grumbulluar në oqean. Mm -hmm. Dhe janë të gjitha uh, eko e kanë quajtur eco innovation dhe jetëgjatësia e këtyre fanellave është uh, e madhe, të paktën ka një jetëgjatësi thonë nuk janë fanella që prishen kaq kollaj, por më e rëndësishmja dhe ajo që ka bërë bujë në gjitha lajmet është që janë ekologjike. Po. Të krijuara pra nga plastika që është grumbulluar nëpër oqeane, është shumë e bukur dhe si dizajn e ka bërë në fakt dizenjuesja e Adidasit, e Adidasit, Francesca Venturini, dhe ka thënë që pikërisht kjo ka qenë ideja që ne kemi nisur një fushatë Francesca si, Venturini si uh, si kompani dhe kemi gjetur gjithashtu edhe mbështetje nga klube të ndryshme duke përfshirë Juventusin, Realin, uh, Bayernin e të tjerë e të tjerë. Pra në krijimin e këtyre fanellave që janë tërësisht ekologjike. Bravo i qoftë. Përveç të bukura edhe ekologjike. Mirë të bukura, diskutohet ato që janë tash ekologjike, aty është gjëja. Aty është i gjithë ndryshimi apo e gjithë risia. Çfarë bën një fanellë ekologjike për se ka edhe për shembull nga këto që bëhen nga pambuku i i mirë, po themi. Mhm. Mm po shikoj, ideja është edhe në një formë, unë kam përshtypjen që në një formë ndërgjegjësimi për gjithë njerëzit, ëh, duke qenë se mbetjet plastike janë bërë problem në të gjithë botën, ata përveç se krijojnë një lloj mode, po them, ndërgjegjësojnë edhe njerëzit për të ricikluar të gjithë mbeturinat, ndoshta jo për të bërë fanella që të gjithë, por duke ricikluar ti mund të bësh gjëra të bukura edhe që hyjnë në punë. Okej. Okay. Faleminderit Jeri. Të lutem. Shumë bukur miq të dashur me bluzat e reja ekologjike. Kam përshtypjen që është një valë ndërgjegjësimi. Mhm. Mm ë uh, e cila do të vijë dhe tek ne. Ka sigurisht kështu. Ka individë të veçantë që që janë të ndërgjegjësuar e mundohen që të ndërgjegjësojnë të tjerë, po ne na kap pak me vonesë kjo. Po shikoja për shembull disa nga këto ë uh, institucionet e Bashkimit Evropian. Mhm. Mm dhe Parlamentit Evropian, e Këshillit të Evropës, më duket në Strasburg. Mhm. ë mm uh, nuk përdorin më shishe plastike për ujë. Pra deri tani tradita ka qenë siç zakonisht, shishe plastike, mm -hmm. ujë, por shishe qelqi, ujë. Mm. Në fakt janë, janë edhe më të shëndetshme. Patjetër, qelqi do të po. mund të lahet, mund të ripërdoret. Sigurisht ato higjenizohen në mënyrë mm. perfekte dhe qelqi mund të përdoret dhjetëra herë. E njëta shishe. E vërtetë. Ë në këtë mënyrë nuk e po se imagjino se po e mendoj ndonjëherë këtë. Edhe për Tiranën këtu. Mhm. Mm Edhe iniciativën shumë të mirë, po themi për të eliminuar sa më shumë të jetë e mundur qeset. Tam. Por nga ana tjetër, shishet. Të marrsh me shishe. Po si janë vetëm ka shumë Ka absolutisht shumë gjëra, çdo gjë. Ka që përdoren pjata po, gola, po po proshuta. Që ti do blesh, domethënë po. ambalazhuar mm. në në plastikë është ajo, ato që e kanë të prerë gati, që mund të jetë Më kupton? Tam. Apo gjithçka tjetër. Që është, domethënë nuk janë vetëm qeset, që është plastika është në ambalazhe shumë. Ambalazhi është i tmerrshëm. Edhe kur ti blen një palë kufje, për shembull, ke mm -hmm. ke prapë qese. 8 kg ambalazh. Heqe, heqe, heqe nxirre për një kështu me një plastikë një ashtu e futur brenda nga kjo, një që shkëlqen, një që ndriçon edhe. Fund fare palë kufje. Vogla. Të vogla. Kështu që duhet të kam përshtypjen kanë filluar edhe ky ndërgjegjësimi me këto gjëra të tjera. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit 7:54 minuta në këtë moment e miq të dashur ju përshëndesim. Reklama. Reklama dhe pastaj janë uh, lajmet e orës 8 që do të vijnë në valët e radios kombëtare. Klubin. Historia është e shkurtër në këtë mënyrë që Ergysi vjen për pushime nga Shtetet e Bashkuara bashkë me të dashurën e tij, e cila nuk është e bardhë e bardhë si dëbora, por është një çokollatë Me qumësht Amerikane është një vajzë e përzierjes së racave Por një kinge gjithsesi mendoj unë Dhe Motrat janë në siklet Sepse duan që t'i bëjnë atij Një gocë këtu në Tiranë Dhe nëse ai vjen dhe Bën paradë me të dashurën Amerikane I humbet rastin shqiptar. I humbet shansin për uh, t'i bërë atij një nuse shqiptare. Mhm. Mm sepse ato thonë që kjo do ishte më e mira për të. Madje sepse ai paska në plane në perspektivë që të kthehet një ditë në Shqipëri. E të hapi një biznes, të bëjë diçka po. Dhe ato thonë që do të ishte më mirë të bënte kështu siç i themi ne tani që të zgjedhë një vajzë që ne ia Sugjerojmë. Ia sugjerojmë që këtu që edhe nëse një ditë do të vendosi që të qëndrojë në Tiranë apo gjëkundi në Shqipëri, ke një vajzë shqiptare që e njeh vendin, e njeh kulturën, e njeh gjuhën, e njeh gjithçka, edhe do të jetë në shpinë e vet sesa të sjelli thonë ata një afroamerikane dhe pastaj të vuajnë qoftë skepticizmin e njerëzve këtu, ndoshta diskriminimin, a ku di unë se çfarë, dhe faktin që ajo nuk njeh gjuhën, mm -hmm. nuk njeh kulturën dhe do të jetë gjithçka më e vështirë. Pse thon ata vllai, të ose ato, të zgjedhë rrugën më të vështirë, se mos na dëgjon ne. Kemi një mesazh mm -hmm. për mhm. të. Je Bilori? Thuaj Ergysit mos bëjë gafë të kthehet në Shqipëri. se do e gjejë belaja. Wow. Më mirë të martohet në Amerikë. Ti me letra amerikane. Jo, po s'është çështje letra. S'është çështje letra. Ka probleme. Sepse ai ka jetuar aty për një kohë shumë të gjatë. Amerikan vetë ai. Po. Nuk është ky problemi në këtë mm. rast. Që që ti mendon që ka racizm? Ti mendon që duhet mbështetur Jo, mo po shiko, sot gjërat kanë ndryshuar, dhe njeriu është i lirë, i von, okay. Unë nuk kam probleme të të kësaj natyre personalisht dhe nuk më duket ndonjë problem aq serioz aq i madh sa sa ç'bëhet në këtë rast. E njeriu është i lirë thash për ta zgjedhur njeriun që do të ketë në krah, mm. qoftë për se ti nuk e mendon do ta kesh për jo, gjithë jetën apo do ta kesh për pak kohë. E rëndësishme është që ai ndihet mirë, të dy ndihen mirë dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Okej. Okay. Okej, okay, po është dilemë për familjen. Familja ka një konflikt të vogël tani. Andi brenda. Nuk duhet ta bëjnë kështu. Ato se si e shohin sa të bëjnë. Hmm? Nuk duhet ta bëjnë kështu. Po mirë, pra se këto kanë folur me gocën e botës. I kanë ngritur mendin kësaj tjetrës. Tani si mund të flasësh ti kur nuk e pyetur vllain një herë. Po ta marrim kështu tani historinë. Ti duhet ta pyesësh tjetrin, pastaj të marrësh vendime për tjetrin. Fakti që është ai është i rritur dhe ka krijuar jetën e tij, Nuk ke të drejtë të ndërhysh ti kaq shumë, qoftë motra apo kushdo tjetër. Ose ndonjëherë do çunat që janë në Amerikë, ke parasysh mund ta kenë të dashurën atje, po kur u bën ndonjë sugjerim, thjesht edhe për kuriozitet të pa njëherë, na thua çfarë është kjo atë atë gjë. Kjo nuk është nuk është e rregullt gjithsesi. Nuk është e rregullt, po. Kjo është çështja e Erit, që asgjë s'është tamam e rregullt asnjëherë. Po gjithsesi është një, është një kështu. është një dilemë. Ti vetë kërkon që të kesh uh, Jo, mund të jetë dilema, po, absolutisht po. E di. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit edhe 11 minuta miq të dashur koha për muzikë kur të vijmë do të kemi anagramën dhe censurën për uh, mm -hmm. ditën e sotme. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Lori, mirëmëngjes të dashur miq. Ha ha ha ha. E kemi me ne edhe Eldi Merollin miq të dashur i cili na informon mbi situatën e trafikut në këto momente. Le të lidhemi me Eldin uh, drejt për drejt. You know that I'm a Jamaican. Hello. Mirëmëngjes Eldi. Hello, hello, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Eldi. Mirëmëngjes grupi. Ça na thuhet nga rrugët si duken njëherë? Po Blendi, sot paktën parashikohet të jetë ditë normale, jo shumë problematika në qarkullim, marrim tre akset kryesore, më shumë i themi të parat akset kryesore Blendi, sepse nga ato mbahet dhe mbahet gjithë trafiku i kryeqytetit. Për momentin rruga e Durrësit deri në qendër autostradë dhe autostradë qendër, për momentin nuk ka probleme, ka vetëm flukse pranë kryqëzimeve. Rruga e Kavajës qendër Kombinat, për momentin nuk ka probleme, Për gjithë kryqëzimet kalohen deri të paktën deri në qendër të Kombinatit, nuk kanë vështirësi përveç kryqëzimit zonës së Zverishtit dhe kryqëzimi i rrugës Teodor Keko që ka pak trafik në dy semaforët e saj. Rruga e Elbasanit për momentin ka fluks të rënduar trafiku nga Liceu Artistik është e bllokuar deri te Unaza, ndërkohë që Papa Gjon Pali i dytë mund të afrohet më shpejt për të afruar gjithmonë kryqëzimit të rrugës Elbasanit. Rruga Bardhyl nuk ka probleme, paktën gjatë gjithë Këtyre ditëve jemi shoqëruar me trafik normal nga Ëna deri te Ejti, po ashtu edhe pjesa dy skajet e saj, Ferit Xhajko qarkullon lehtëshëm, pa shumë probleme, flukse të lehta dhe bulevardi Zhan d'Ark drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, për momentin ka fluks të qarkullueshëm, jo problematik, probleme ngelet vetëm lëvizja në rrugën Muhamet Gjollesha, Denis, sepse është ngushtuar me një korsi vetëm kjo është problematike. Thank you. Faleminderit Eldi. Faleminderit. Rruga Muhamet Gjollesha më është dashur e ngushtuar me një korsi hotel Dimerolli. Dhe cila është fjala? Në anagramën e ditës së sotme kemi fjalën Ram Titi. Ram Titi? Ram Titi. Jo. Me një j, me një j në fund. Ram Titi. Ram Titi. Ram Titi. Ram Titi. Ti ti. Mhm. Jo. Ram ti Ram ti ti Ram ti ti Ram ti ti mhm. Si Bastij 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Ram TT, anagrama për ditën e sotme Për një kontrol të plotë mjekësor në spitalin Amerikan Këtu në kryeqytet Zgjidheni zonja zotërinj Duhet t'i rivendosni gërmat në mënyrë të tillë Që të formoni një fjalë dhe pastaj dërgoni mbrapsht në klubin e mëngjesit Okej okay. Kemi ca mesazhe. Po, po patjetër, patjetër Lori. Aty jemi Lori. Bum bum. Njeriu duhet të marrë në krah atë që do ai dhe jo atë që duan motrat. Është e vërtetë. Se në fund të fundit s'do martohet familja me nusen, mhm. po. ose s'do kalojë familja jetën me atë njeri. Mhm. Prandaj ai zgjedh atë që do. Jam shumë dakord me këtë. Kush është që na shkruan apo ka shkruar? Anonim nga Shkodra. Anonim, shumë mirë. Nga Shkodra? Jo, kot them. Ah. Ndjeva sikur ishte nga Shkodra. Okej. Jo, Lori nga Ramzit nga Trajleri. Kemi një tjetër ti je tironc. Djali ta shtrëngojë atë që i do zemra, motrat le t'i bëjnë hyzmet vetes, së vet dhe familjeve që do krijojnë në të ardhmen. Mhm. Se mos marrin burrat me vese. Ëh, ka të drejtë po, se burrat nuk kanë vese. Paskan pika pika pika retiçencë, mashallah që kur ndërhyjnë në jetën e vëllait. Pra, e kanë ah. po. Është një person që ka trauma me kunatat, se ndjehet. Mund të jetë ashtu. Po gjithsesi domethënë. Mhm. Lori që i vë nga një vulë dëgjuesve. Është një person që ka trauma me kunatat që na shkruan. Ai është. Ja, ka, ka. ka ka. Ja me një. Dhe dëgjoni këtë mesazh, këtë mesazh do të bëni kumbameno komplet. Do të dëgjoni. Ky duhet të jetë shkodran. Atëherë. Ehm. Është historia e Ergysit Mish dashur i cili jeton prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Motrat duan që t'i bëjnë një vajzë këtu në Tiranë e cila është një vajzë për sipas tyre. ta pirë në kupë thonë ato, ndoshta një shoqja e tyre. Dhe ato e njohin mirë dhe thonë që kjo është goca e duhur për Ergysin. Qoftë që edhe nëse ai vendos ta shpenzoi jetën e vet. Në Amerikë. Këto e kanë bërë kështu domethënë, mhm. sikur një shalqi që e kanë prerë, ja kanë lënë gati atë që po. ta provoj vllai, si është. Do vetëm t'ia fusin në po. gojë. Çi si është? Flakë kuqe është. Flakë kuqe është. Çi si ka? Do ta hash apo ta haj tjetri? Dhe ë, uh, ndërkohë vllai thotë jo, faleminderit, më po. pëlqen çokolada. Dhe dhe çështja është që Ergysi ka ardhur në në Shqipëri me pushime bashkë me të dashurën amerikane. Mhm. Mm Afroamerikane. Dhe dhe çështja është që motrat tani janë mërzitur sepse sepse donin t'i bënin këtë vajzën këtu që e ka parë tani. U prish kot. Bukuroshen afroamerikane dhe dhe u prish çështja. U prish çështja sepse thotë ajo tash shiko, Ergysi iku. Ergysi është me Rianën, kështu që mos bëni Qa, plane për të tjerë. Po, bëni plane për veten tuaj, jo për të tjerët. Ta marrë dhe atë me vete në Amerikë dhe T'i marrë të dyja thua. Po jo pra se s'është s'është ku ta çon këtë. S'kam takat dhe Ergysi un Ergysi është në rregull me veten e tij. Me kamion punoj. Por Ja, e, nuk e di, domethënë kjo është dilema, kjo është dilema e Nëse që që ditës sotme. njerëzit Mm. këtu të shtëpisë ndërhyn shumë, tani ç'i duhet motrave? Tani ne të gjithë kemi qenë në një pozicion, kam përshtypjen unë që Tani mund ta kenë motra, racizmin mund t'ja kundra bëjë gjëri? motrave. mund na kanë thënë ndonjëherë, kështu që shiko se është një vajzë që do të të do të të takoj. Ose Shiko, që është janë marrë vesh normale. mama me mama, për shembull, po sikur të dalin një herë këta. Është normale nëse Ta në- njifën. të dyja palët Po. janë vetëm, ë? Kjo është normale. Nuk është normale thua ti. Pra, po, nëse, nëse, nëse ai nuk do kishte të dashurën, po. Është normale që motrat të mendojnë për vllajën. Për një lidhje serioze, se fundi Nuk ka rëndësi. Thjesht që kanë menduar për një vetëm për ta parë vllaj. Por vlaj, kjo bëhet është blendi se kemi nëse, përditur. Nëse vllai është vetëm, pra nëse vllai nuk është vetëm, si në këtë rast, ti nuk ke pse ndërhyn fare. E vërtet. Sa do ndryshoj mosha Alti? Në nuk është se motra do shqetësoheshin më shumë në rast se për shemb do të kalonte 30. Jo, unë nuk më intereson mosha vllait, mua më intereson 30 fiks. Motrat sa vjeç janë? 30 fiks. Ky. Tani motrat janë më të mëdha. Ti tash Mos na mos na përhap. Lori, le të qendrojmë. Edhe un jam një kunat, që do të thotë dhe un kam vllain tim dhe nuk më duket fare problem dhe nuk më Po s'është. Nuk do ndërhyja kurrë në zgjedhjen e në zgjedhjen e atij. Ne be kunata që do doja të kisha. Por nëse janë ato kunata që unë mendoj. Ato që vënë bigutina në mm, mëngjes. Bigutina, pse vënë akoma bigutina kunata? Ky nëse ky është rasti, nëse kanë bigutina. Lori, nëse gjen. Kam frikë edhe për Rihanën kur ti flesh. Ato të mbysin ne. Po shok, ai dia është vërtet. Por të hedhin tartabiqe. Ti shikon çfarë shikon, shikon në një kështu kanal nga këto që japin shfaqje të vjetra teatri se bigudinat duket se s'përdoren më. Vënë bigudina më. Ku kush vë bigudina më? Vë bigudina akoma njeri? Besoj se po, po. Ku kush? Unë s'kam parë më. Jo shumë. Apo janë brenda në shtëpi. Brenda në shtëpi. S'kanë gjetur një zgjidhje më e çik më moderne, jo, kishit. Ja pra, më moderne. Po ka zgjidhje më të shpejta sesa të mbash bigudina në kokë me 12 orë. Të dëgjojë motrat që duan t'i bëjnë vajzë shqiptare apo të ndjekë zemrën e vet që e thërret në kontinentin mëmë, në Afrikë. Ai ka rënë në dashuri me një afro-amerikane. Po, pas kam një fund të përgjithë. Motrat mendojnë që kjo do të shkaktojë konflikt më vonë e telashe për të, por uh, Cili gjest? Është parë se kombëtarja e Kroacisë ka vendosur që ta dhurojë të gjithë shumën e fituar si vendi i dytë në Kupën e Botës mm. në Rusi 2018. Mhm. Mm për një fond bamirësie për wow. fëmijët kroatë. Wow. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Mbappé në fakt. Edhe Mbappéja për fëmijët mm -hmm. kroatë apo Jo, jo. Ah, okay. I ka dhënë të gjitha paratë që ka fituar gjatë kampionatit botëror. Mm -hmm për bamirësi. Po se çfarë bënte ky gjatë kampionatit? Shiste shapka ndërkohë. Po, fitonte ah, shumë. Ah, ti thua fitimet nga Fitimet. Okej, okay, okej, okay, shumë. Tash mos. Ehm, um, sepse kanë uh, folur që situata në Kroaci është e kritikueshme. nga ana ekonomike dhe mbi të gjitha nga politikanët që vendi ka në krye, siç është shprehur edhe trajneri i kombëtares kroate. Mhm. Mm ka njerëz në këtë vend me një vijë të jashtëzakonshme bregdetare, qindra e qindra ishuj. Ka fëmijë që nuk kanë parë kurrë detin Adriatik. Që duket si një duket sureale po ta mendosh. Sureale po ta mendosh mm. një vend që i cili është praktikisht një rrip, po themi, përgjatë uh, bregdetit të Adriatikut. Dhe shumë i ekspozuar ndaj detit ka fëmijë që nuk e kanë parë ndonjëherë detin. Po. Wow. Po lexoja pak për uh, çfarë uh, Sipas mediave tona, trajneri i Kroacisë ka shkruajtur. Dhe ai thotë, edhe ky është uh, Zlatko Daliç tani mm -hmm. që flet. Thotë kjo gjeneratë ka treguar se një grup lojtarësh të mëdhenj mund të arrijnë majat pavarësisht kombësisë, buxhetit apo rëndësisë së stadiumit. I shkruaj këto rreshta për shkak të situatës së vështirë në Kroaci. Kroacia është vendi më i varfër i Bashkimit Evropian, i qeverisur nga ajo që është konsideruar një organizatë kriminale. Kroacia është një vend ku miliona persona kanë ikur 20 vitet e fundit. Sot Kroacia është një vend ku pensionistët nuk plotësojnë dot nevojat bazë. Të rinjtë nuk arrijnë të arsimohen si duhen. Shëndeti është i rrezikuar dhe drejtuesit e institucioneve janë të korruptuar. U kërkoj politikanëve dhe të gjithë përfaqësuesve të tjerë që e kanë katandisur popullin tim kështu, duke e zhytur në varfëri dhe në dëshpërim, që të largohen nga kombëtarja e Kroacisë. Nuk jeni të mirëpritur në dhomat tona të zhveshjes. Nuk duam të shtrëngojmë dorën me ju e nuk duam të bëjmë foto me ju. Bravo. Ju e keni bërë Kroacinë kështu. Kemi fëmijë në Kroaci që nuk kanë parë kurrë detin me sy, edhe pse vendi ynë ka vijën më të gjatë bregdetare. Kemi fëmijë që shkojnë në shtrat të uritur sepse prindërit e tyre janë pa punë. Nuk kanë ç't'u japin për të ngrënë. Personat që e kanë sjellë në këtë gjendje vendin nuk janë të mirëpritur. Respektoni vendimin tonë. Mos vishni fanellën e kombëtares sonë për të promovuar suksesin tuaj sepse do të minonit vlerën e punës sonë. Pjesëtarët e kombëtares së futbollit janë me popullin kroat dhe do të bëjnë gjithçka për ta ndihmuar atë përtej fitores në botëror. Të gjithë fëmijët kroatë do të kenë mundësinë të pushojnë për të paktën 7 ditë në bregdetin tonë. Është minimumi që mund të bëjmë për më të varfrit, ka thënë trajneri Dalic. Bravo. Kështu që 24 milionë euro Eri që është mm -hmm. shuma që ata do të përfitojnë si vendi i dytë në Kupën e Botës. Kombëtarja kroate është duke ia dhuruar bamirësisë, fondit të bamirësisë për fëmijët kroatë pra. Bravo. Bravo. Që të paktën çdo fëmijë të ketë 7 ditë pushime të paguara në bregdet. Sado të varfër që të jenë ata. E këtu do dilnin dhe nga ata që thonë, "Ua, s'kanë me hëngër bukë, pse s'i blenë byrek?" Se mund të jepshin byrek për ato, por uh, por është uh, është shumë domethënëse, shumë kuptimplotë. Gjëja që kanë që kanë zgjedhur që të bëjnë, po. Mm. Duke u dhuruar atyre një kohë të mirë, e sigurisht kur të jenë me pushime edhe do të hanë mirë, po mbi të gjitha kujtime dhe përvojën e detit. Ne do të kthehemi shumë shpejt në klubin e mëngjesit tani tani tani ka një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare. Edhe mbas saj muzikë nga Imagine Dragons në Radion Kombëtare, Club FM. EcoSoft Jeri nëse s'e ke dëgjuar ndonjëherë është mm -hmm. prodhuesi ndërkombëtar i sistemeve të trajtimit të uj të ujit i cili është themeluar në 1991 në Ukrainë EcoSoft sot është njëri ndër 5 prodhuesit më të mëdhenj në botë të sistemeve të trajtimit të ujit nëpërmjet teknologjisë reverse osmosis është i shtrirë në 5 kontinente dhe mbi 50 shtete EcoSoft vjen edhe në Shqipëri ekskluzivisht nëpërmjet kompanisë Teoren SHPK. EcoSoft jep zgjidhje për problemet që keni me ujin për çdo familje apo biznes, sepse sistemet e trajtimit të ujit nga EcoSoft përfshijnë një gamë të gjerë produktesh, duke filluar nga sistemet që trajtojnë ujin vetëm për një çezmë deri tek sistemet mhm. industriale. Mm -hmm. që mund ta trajtojnë ujin për një godinë të tërë. Tërë. Mm -hmm. Edhe më tutje. Reverse osmosis, unë të kam thënë edhe një herë tjetër. Po, e vërtetë. Që në njërën nga punët ku kam qenë 9 vjet kam uh, pirë ujë nga teknologjia reverse mhm. osmosis. Mm -hmm. E cila është shumë e avancuar dhe e besueshme për sa i përket trajtimit dhe pastrimit të ujit, si nga papastërtitë, nga aromat dhe nga shijet, duke e bërë atë totalisht të pastër, të shijshëm. dhe të sigurt për sh, uh, shëndetin e njeriut. Dhe si një person që e kam pirë vetë gjithë ato vjet, mm -hmm. mund të mhm. them që ishte gjithmonë akull i ftohtë dhe Shumë i shëndetshëm. I lehtë dhe i shëndetshëm. Mm -hmm. Uji për të shuar etjen. Në fakt uji trajtohet në 6 faza duke e pastruar nga të gjitha papastërtitë dhe aromat pikërisht nëpërmjet kësaj teknologjie dhe uh, pasi kalon në katër fazat e pastrimit dhe uji bëhet totalisht i pastër, dy fazat e tjera të trajtimit e ripasurojnë ujin me të gjitha vlerat minerale që janë të domosdoshme dhe i nevojitet ujit për t'u konsumuar. Kështu që miq të dashur, konsiderojini sistemet EcoSoft Home ose për biznes, nëse doni që ta zgjidhni një herë për gjithmonë çështjen e ujit të mhm. pijshëm, mm -hmm. Duke qenë se tek ne është problem po, edhe në shtëpitë ku ne jetojmë. Patjetër, por sistemet EcoSoft Home ju ofrojnë garancinë e përjetshme, instalimin falas, shërbimin e mirëmbajtjes falas gjithashtu, mm -hmm. që ofron uh, kompania Teoren gjatë gjithë kohës dhe mundësinë e blerjeve me këste dhe 0% interes. 8:42 minuta në këtë moment këtu në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, Unë jam bashkë me Jerin Mirëmëngjes. Dhe Altin Sulajn e Lorin Terezin këtu në Kemi mesazhe. Po. Klubin ton po, jepi Lori, mund t'i lexojmë mesazhet. Janë mm -hmm. Ergysi pastë jetën e gjatë dhe gëzoftë shëndet dhe harmoni me atë që do po. zemra. Mhm. Mm Thotë Flutra. Po, bravo mm -hmm. Flutra. Faleminderit. Kemi edhe një tash mesazh që sti. Ergysi t'i gjejë motrave nga një burrë afroamerikan thotë. Ah. Nëse janë beqo. E ta ah, kuptojnë më mirë djalin e shkretë, s'e di a do e kuptoj. A ah, e kupton, do e kuptojnë më mbrapa thotë. Pak e vështirë. Sa po të shkironi. Faleminderit, eh, faleminderit Lori. 069 20 70 222 është numri i telefonit miq të dashur për uh, ndërhyrjet tuaja 069 20 70 222 çka ka Jeri çka ka Jo, po mendoja censurën e kemi dëgjuar. Jo, për s'kemi sot? dëgjuar akoma. Okej. Mund ta dëgjojmë. Kemi dëgjuar Po, po. vetëm uh, vetëm anagramën e cila është Ram Titi, Ram Titij. Ram Titi, ti e gjete? Po. E gjete vërtet? Mhm. R A M T I T I J. Ram Titij është anagrama për ditën e sotme, ndërkohë zonja zotërinj censura shkruar nga Altini. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Mhm. Kishte një pra, pushtet pa. Po. Dje, pa. Po. Mm. Ajo pra kishte një pushtet pip të të konsiderueshëm. Pra mund të ishte pushtet politik, thamë. Unë po mendoj eh, shpirtëror dje, që na doli pas sa jo. 069207222 Dëgjoni pak. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. 0-6-19-27-12-22 Dhe e kemi nisur me çfarë dhurate Apo s'e kemi thënë akoma Uh, e nisëm me një kontroll të plot nga Spitali Amerikan. Jo, e kemi nisur me Head and Shoulders dhe okay, Old Spice. Dakord. Head and Shoulders dhe Old Spice për uh, një fjalë të vetme që duhet të gjeni zonja zotërinj dhe le ta themi tash, është turp mos e gjeni. Realisht, jo, është e papranueshme. Unë mund ta gjej, po unë nuk fitoj dhuratë. Çfarë ta gjej unë? Shpesh herë e gjen, kështu që. Jam i penalizuar sepse punoj në Radion Kombëtare Club FM. Dhe nuk mund të luaj, kështu që nuk mund të fitoj. Okej, okay, ne luajmë për kënaqësi gjithmonë. As njerëzit e shtëpisë time nuk luajnë dot, Jeri. As të mitë. As shtëpisave. As të Lorit, as të Tinit. Ata që mund të luajnë janë ata që na dëgjojnë. Është një fjalë Fitoni dhuratën nga Head and Shoulders dhe Old Spice vetëm po ta gjeni këtë në 069 20 70 222 mesazhi nuk kushton asgjë. Po dëgjoni edhe një herë klipin se ky zotria këtu ka hequr fjalën që mund t'ju heqi trurin. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Një seri pyetjesh miq të dashur me një temë të vetme. Dhe tema është? Tema është udhëheqës botëror. Oh. Okej. Okay. Udhëheqës botëror. Njëri da botëror do ta thosh ti po siç e them unë. Domethënë udhëheqës botëror, po botëror do të thosh ti. Udhëheqës botëror. Bravo. Zonja zotërinj, mm. kërkojmë të parin kryeministër britanik mm -hmm. që vizitoi Izraelin që nga koha kur britanikët u larguan që andej në vitin 1948. Mm, Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy. Pra ato territore ishin të pushtuara, ishin pjesë e perandorisë mm -hmm. britanike, The British Empire, deri në Indi e Kinë. Dhe kishin edhe territoret e Izraelit, Palestinës, Lindjen e Mesme atje. Në 48-ën britanikët u larguan. E ngjarjet pastaj historike vijuan me themelimin e Izraelit mm -hmm, etj. Mm -hmm. Por që nga 48-a deri në këtë kohë Asnjë kryeministër nuk kishte qenë. Përveç këtij. Përveç ky qe i pari. Mhm. Mm apo e para? Pa varet. Që që shkeli Izraelin qysh nga largimi i britanikëve. 069 20 70 222. Pyetja është për ju pra. Edhe mësojmë diçka të vogël uh, përmes lojës atje. Altin unë uh, arrita që ta konfirmoj këtë. Kë? Kë? fjalimin e Daliçit. Ah, që ju lexova pak më herët. Po shikoj pak për fitimet e këtyre. Mhm. Mm Siç po thoshte ieri Mbappéja. Pam. Gjithashtu ka fituar ca para. Më duket pra, se ishin 500.000 dollar, 20.000 jo? euro për çdo ndeshje të luajtur. Mhm. Mm ka fituar Mbappé dhe fitonte gjithashtu. Këtë këtë e kam këtë shifër e kam në mm. pound ose në dollar, por nuk e kam në euro. Nëse Franca fitonte kupën që e fitoi, tam, merrnin ose Mbappéja vetë merr 351 mijë dollar. Mm. Mm -hmm. Që duhet t'i bjerë diku tek 340 mijë euro, diçka e tillë, 330 mijë okay. euro. Po, Nuk e di tani me kursin. Do të jesh shumë, po. Po sepse 1. 1.1 pak a shumë. Mm -hmm. Domethënë 1.1 dollar baraz me 1 euro, diçka e kësaj natyre. Dhe Mbappe do i çojë të gjitha për bamirësi tek fëmijët që kanë uh, aftësi të veçanta dhe që mm. nuk e kanë provuar të luajnë futboll dhe që kanë dëshirë yes. të luajnë gjithashtu. Është me qejf. Mm. Jo me hall. Normal. Luajnë futboll për qejf. Shumë. Shumë mirë. Fituesit më të mëdhenj në Shqipëri nga Kupa e Botës ishin kompanitë e basteve, meqë ra fjala. Normal. Ëh, uh, asnjë dhuratë për uh, për asnjë donacion për askënd, për fëmijët shqiptarë që s'kanë uh, turshien apo që s'kan parë detin apo që s'bëjnë dot pushime verore siç do a kishte ënda prindërve t'u adhuronin, po s'ua bëjnë dot. Kështu që jo asnjë fitim, asnjë mhm. gjë. Mm -hmm. Madje kam dëgjuar Eri se ka propozime tani për lehtësime të mëtejshme financiare. Të kush? Që qeveria dëshiron t'i bëjë uh, industrisë së bixhozit. Vërtet? Po, industrisë së bixhozit. Wow. Mm. Sa bukur. Sa bukur. Sa bukur. Bota e çfarë? Se ça të keqe e ka. Asnjë gjë të keqe si jo. E mbani mend kur uh, Rama erdhi në pushtet atëherë, thoshte do të japim fund marrëzisë, quhej fundi i mhm. marrëzisë, pra fundi i marrëzisë bixhozit. Tani është bërë fustani i marrëzisë. Po. Kur uh, hoqi ligjin për vuri ligjin për duhanin dhe shkëlqyeshëm duartrokitje për këtë. Nëpër lokale dhe tha që duhani është një ves shumë i keq. Po. Që familjet shqiptare në gratë e dinë të shkretat se ç'heqin nga burra që pinë duhan këtej pinë duhan andej, kështu që Stop. Një vendim i ndërgjegjshëm i qeverisë do hyjmë deri tek cigaret, ia heqim nga goja. Tak aty. Ia mori ato cigaret. Ia theu dhe ia hodhi turinve. Burg ka thënë. Jo, jo, burg s'ka thënë. Burg ishte kur s'paguan. Ishte për tjetër gjë. S'paguan dot dritat, mm. atëre futesh në burg. Ëh, po. uh, dhe dhe dua të them që kishte këtë. Por bixhozi ishte gjithashtu një ves, edhe vazhdon të më i keq. Të mbetet por me sa duket është gjetur një mënyrë që bixhozi të hyjë në gjak edhe kësaj qeverie, shumë Shumë e ka mbrojtur, shumë e ka dashur dhe vazhdon ta dojë. Ca njerëz thonë që e ka blerë bixhozi qeverinë. Ka gjetur njerëz të veçantë që. Ashtu jo. Kisha një shok në fakt që besonte totalisht ishte aq i bindur se kjo qeveri do e luftonte bixhozin, mm -hmm. saqë vuri bast gjithë çka kishte dhe la lesh pa po, ngeli. Mirë, për inat të atij është bërë pra ajo. S'e di, ai urren bixhozin vetë. Po bindja nuk i ashtu. Doja të dëgjonim një këngë nga Nga Greta Van Fleet. Po, edhe unë. Doja të dëgjonim uh, Safari Song. Mhm. Mm Kemi dëgjuar herë pas here Highway Tune këtu. Por uh, për mua kjo është edhe, edhe më e bukur, me thënë të drejtën, e kam uh, e kam fiksim fare këtë. Ky grup zonja e zotërinj. i cili është duke i luajtur mendsh shumë prej atyre që janë ithtarë të rockut klasik, rock and rollit fantastik të viteve 60, 70, dhe sidomos të një grupi mjaft të njohur të njohur si Led Zeppelin, sa po thonë sikur janë ringjallur sikur Erdi dhe njëherë nga e para, po këta janë Greta Van Fleet nga Michigan Dhe sa mirë që i kemi 8 e 53 minuta tani në klubin e mëngjesit Safari Song Safari Song But now it seems These shields and swords are haunting me Gjashtë pesë katër Claire Maguire The shield and the sword Mirëmëngjes miq të gjithëve yeah. 9 e 7 minuta në këto momente miq të dashur ju jeni me klubin e mëngjesit Në valët e radios kombëtare Club FM unë jam Blendi këtu me Jerin Mirëmëngjes Altinin dhe Lorin Mëngjesi Kemi një fitues për anagramën e ditës sotme Pam Mm -hmm. Është Nila e para i mbaron numri me 38 ka jo, thënë trajtimi. Trajtimi është saktë. Bravo. Ram Titi ishte anagrama për ditën e sotme që është trajtimi. Mm -hmm. Bravo. Dhe Nila ka fituar një kontroll të plotë në Spitalin Amerikan, ndërkohë kemi një fitues në lidhje me kuizin e parë. Është Joy, ka thënë Margaret Thatcher. 452 i mbaron numri, dy bileta shkojnë për Join. Margaret Thatcher, zonja dhe zotërinj. Mm -hmm. Është përgjigja e saktë në kategorinë uh, lider botëror. Tam. Pyetja e parë ishte kush, uh, cili kryeministër i Britanisë së Madhe ishte mm -hmm. i pari që shkeli Izraelin pas largimit të britanikëve në 48-ën dhe është Zonja Thatcher pra, mm. që vizat, vizitoi e para si kryeministre. Izraelin. Tani një pyetje e dytë nga e njëjta kategori. Lider botëror është mhm. kategoria jonë dhe pyetja për ju në këto momente është kjo. Për të reklamuar vizitën e këtij lideri botëror në Australi në nëntor të 86-s, kompania e birrës që e sponsorizonte vizitën, mhm, mm nxori kanaçe speciale për rastin. Mm. 0-6-9-20-7-12-2 Pra, kur ky lider botëror vizitoi Australinë në vitin 1986, në nëntor, mm -hmm. kompania e birrës që e sponsorizonte këtë udhëtim, nxori në treg edhe kanaçe birre speciale, speciale. Mm -hmm. me këtë rast, që i dedikoheshin këtij rasti. Pra kush ishte vizitori lider botëror i Australisë mm -hmm. atë nëntor të bekuar të 1986. Mm. Kjo është pyetja për ju, kush vjen i pari me përgjigjen e saktë është edhe fituesi. Ndërkohë që kemi një censur këtu në klubin e mëngjesit zonja zotërinj. Po na luan mend. Na luan mend. Na luan mend. Dëgjoni edhe një herë. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Pra, ajo kishte një pushtet pip pip të konsiderueshëm. Çfarë lloj pushteti ushtronte ajo është pyetja për ju? Territorial. Jo, thotë Eugene. Të pakufizuar, thotë Gert. No. Ajo kishte një pushtet të pakufizuar të konsiderueshëm do të ishte mm. pak e vështirë. Politik. Ja, po, e kemi thënë që kemi thënë për jo. jo po. Dhe nuk është e saktë. Të plotfuqishëm. Mhm. Mm e pasaktë dhe kjo më duket. A, mos dëgjoj më, kjo është për Mos dëgjo motra, jo tjetër. Mos dëgjo motra. Kele pra të të kemi dorë. Kjo është për Ergysin po. Totalitar Altin. Jo, jo, jo, jo, jo Lori. Mbretëror. Mm. No. Absolut. Gabim. Okej, okay, mirë. Nuk di ç'të them. Është e vështirë, po, është e vështirë. Oh. Wow. Zonjusha Jeri, Zotëria Altin dhe Lori Po Ju ftoj në një lojë Të titulluar emër mbi emër Ku ne duhet që të përplasemi me njëri-tjetrin Me emra njerëzish të famshëm Sa herë që melodia e bën Ting, ting Jeri fillon e para Si gjithmonë gati? Lori? Okay. Gati, gati Gati Atëherë, le të nisim lojën me Jerin miq të dashur Jeri fillon e para. Pra. Ndjes. Margarita Xhepa. Claude Monet. Okej. Okay. Gianni Sierra. Ndriçim Xhepa. Jim Carrey. Salvador Dali. Bebe Rexha. Anila Kalleshi. Gustav Klimt. Pablo Picasso Orgese Zeimi Filip Qakulli Halle Berry Paul Gauguin Alvaro Soler Sali Berisha Është e pasaktë. Është hera e parë. Më iku tingulli. Që kalova një pas. Pasaktë. Okej, shumë mirë pra mbeten uh, Lori Altini dhe unë. Mm. Lori mm. fillojmë me ty nga fillimi. Okej. Gati. Me mua. Po. Timo Flloko. Ndriçim Xhepa. E thashë. No, e the ti? Po. Okej, okej, u dogj atëherë. Okej. S'jam kohë. Po lëre kur të bëj tok tok. Po shumë shpejt më blen. Ka një shumë. Kjo është më ngadalë Lori. Lori është mësuar të ka më shpejt. Lori ti je shumë shpejt. Okej. Ti je ti je para se duhet të flasësh. Okej, në rregull, tash e bëj tamam. Shpresoj. Steven Spielberg. Kadri Roshi. Martin Scorsese. E pabesueshme fitova. Megjithatë Lori duhet thënë që të mbajtëm pak me hatër Së më vetëm për largimin e U dojgja Shumë mirë. Jeri u doj Jeri dhe Blendi dhe diçka që hera parë që fitoi këtë lojë. Të lumtë Lori. Bravo Lori. Dhe ne kemi të thotë Lori dhe Lori. Bravo, bravo, bravo. George Ezra. Wow, Sam Smith zonja dhe zotërinj. Smith. Smith. Smith. Ai është uh, momenti i terapisë me fishkëllima këtu në klubin e mëngjesit. Le të teraposemi që të gjithë. O, sa mirë që ndihem tashi Okej mm, E di sa do të shkonte tani Çfarë? Një AMA Ice Coffee Jeri, të lutem E vërtetë Në dhomën tjetër tek frigoriferi ka AMA Ice Coffee miq të dashur kafe me qumësh natyral me dy shije Macchiato dhe cappuccino E cila konsumohet akull e ftohtë mm -hmm. Ku mund ta gjejmë? në të gjitha lokalet, mund ta gjejmë në bregdet, në marketet në të gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm, sepse edhe në të gjithë rajonin Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi. Super, pra mund ta konsumoni në plazh, në makinë, në lokal, në zyrë apo në shkollë, tani shkollë s'ka, po. po duke studiuar për shkak duke ecur. Po po të kish. Duke ecur uh, nuk do ta sugjeroja Jeri. Pse? Unë e kam bërë. Se ndonjëherë shumë e ftohtë. Po le të jetë e ftohtë, duke qenë shumë vapë. E di, e bëj. Që kompensojnë njëra tjetrën. Shumë mirë. Po unë do sugjeroja rrini ulur, shijojeni për qejf Pijeni një të ftohtë ulur, pastaj ngrihuni dhe vazhdoni vrapin Dhe bëni një të ngrohtë... Yes mm, mm, mm, Mund të merrni më shumë uh, informacion miq të dashur edhe në faqen e Facebookut dhe të Instagramit të uh, Ama Ice Coffee Gjeni duke kërkuar Ama Ice Coffee Official, Official. Mm -hmm. Dhe atje mësoni edhe më shumë mbi uh, kafen që freskon ditën tuaj. Tani duhet Por ne japim edhe dhurata për dëgjuesit. Dhuratat janë çanta, që është fantastike duhet thënë. Termos, çanta frigoriferë për këtë periudhë. Mhm. Mm ah, sa të mirë. Nga jashtë duket vetëm si një çantë e vogël shpine e kuqe, mm -hmm. e lezetshme. Por në vetë. Po nga brenda është uh, një frigorifer. Dhe bashkë me çantën edhe katër kanaçe. Të duhet shijuar. Po. Është e kuqe dhe e nxehtë nga jashtë, si një femër. Por akull e ftohtë. Ai sa i keq. Kush është i keq? Duhet të ishte e kundërta. E kundërta duhet të ishte. A kemi një fitues Jeri në kemi. lidhje me ë uh, pyetjen tonë nga cikli i kuizit me seri mm. po. Lider botëror. I pari thotë papa, i mbaron numri me 137, Rudi ka fituar dy bileta për të shkuar në Cineplex. I lumtë Rudit. Rudi ka thënë se papa pra ishte papa mm -hmm. i cili mhm. vizitoi Australinë në nëntor të 86-së. Dhe vizita e tij ishte e sponsorizuar edhe nga një kompani birre e cila nxori për rastin e rrallë. Tam. Kanaçe. Komemorative, që janë ato, që janë përkujtimore ndoshta, mm -hmm. domethënë që ta ruash atë kanaçe. Po. Është ta birrën ta pish kanaçen ta mbash apo mishin ta hash kockën ta e si është ajo? Nëse, okay. Mirë, mund të bëjmë një tjetër pyetje? Dakord. Një pyetje miq të dashur. Nga cikli lider botëror. Në vitin 2017 protestues dhe një këlysh i vogël qeni ishin ndër dhuratat që mori ky lider Rus. Mhm. Mm 069 20 70 222. Në 2017-ën, ndër dhuratat që i çuan këtij lideri, tam, po. kishte edhe një qen dhe protesta. Është e bukur kjo. Mm. Kam një numër dhuratash këtu. Qen, protesta, xhevahire, mbulesa krevati, krevati nga Italia, personalizuar. Po. 069 20 70 222 pra kush ishte ky marrësi i dhuratave. Është kryemëngjesi që po dëgjoni miq të dashur këtu në Radion Kombëtare Club FM. Do të dëgjojmë tani nga Maroon 5, kjo quhet Girls Like You. Unë jam Blendi së bashku me Jerin, mirëmëngjes Tinqen Altini, mirë Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio në Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 Altinin dhe Lorin gjithashtu, Oltën e kemi me pushime zonja zotërinj. Kështu që jemi qetë këto kohë. Ka rënë vështirësia e programit, por uh, gjithsesi. Por kemi fituar qetësinë. Kemi një fitues. Oh, jepi me fituesin. Atëherë është Almirandi i parë që ka thënë Vladimir Putin, bravo. I mbaron numri me 688 ka fituar dy bileta për në Cineplex. Pra zonja zotërinj, pyetja ishte kush ishte lideri botëror i cili mori mes uh, dhuratash të tjera edhe protesta dhe një këlysh mm -hmm. qeni për 65 vjetorin në mm -hmm. 2017 dhe sigurisht uh, zoti Putin pra mbushi 65 vjeç në 2017. Sot kemi folur për historinë e Ergysit. Ergysi është një djalë i cili jeton prej nja 10-15 vjetësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mhm. Mm është djalë i ri rreth të 30-tave, i cili ka motrat në Tiranë, të cilat familjarisht kanë dashur që t'i bëjnë një gocë. I duan të mirën. Shumë të mirë për të, siç motrat tregojnë. Ndoshta shoqja e tyre. Por Ergysi ka vendosur që këtë verë të vijë në Shqipëri dhe duke i katranosur punët ka sjellë me vete dhe të dashurën e tij afroamerikane. Ma, do të katranon. E ngatërron punën shumë ai. Afroamerikania ka ardhur këtu duke shkaktuar habi tek shoqja e motrave që ishte kandidatja. për zonja Ergys më vonë dhe tani motrat thonë që ai ja ka këputur kot sepse po e lidh jetën në një aventurë në vend se të marrë një gocë për së mbari shqiptare. Ky është paragjykim. Është paragjykim po. Sepse ka një plan të largët, por ndoshta të realizueshëm dikur. Ndoshta kur të kemi hyrë në BE, që Ergysi të të kthehet E të punojë këtu, të bëjë ca gjëra këtu Me paratë që ka Grumbulluar Dhe ato thonë nëse do kjo të ndodhë Si do na e sjellë afroamerikanen këtu Si do mësohet ajo me traditat tona Si do durojë racizmin e njerëzve Që është në Shqipëri, le të thonë që të duan por është po E kanë ato nuk do të thotë që e kanë të gjithë Dhe se s'janë të gjithë si ne thonë ato Që e pranojnë, ja mirë ne e pranuam, po tjerët Kështu që halli është që Ato thonë që qoftë atje, qoftë këtu, më mirë do të ishte që ai të rrinte atje. Të merrte gocën që këto i kanë uh, sugjeruar. Që është një super gocë. Super gocë. Ka më të mirën e çfarë Shqipëria ofron. Ops. E larë me Me të qëpëllat Ujin e ftohtë të Tepelenës E kredhur në të kaltrën e Jonit Ka pirë qumështin Fantastik të Lufrës Apo ku di unë se çfarë Edhe të gjitha këto dhe është është një Me flokët gëshë është bërë një bobe E kupton Kurse ajo afroamerikania nuk i ka këto Përvoja Ajo duhet të themi që ka të pasme Jo të ja pas Prapa të shkoj Një, jo, jo, duhet ta lë vetë Vazhdo, vazhdo Unë kështu e shof Kush tha që kjo shqiptare s'i ka të pasme të mira? Ia kanë gjetë motrat Lori me të gjitha. Këta në njerë rrugë e vërdallë. motrat që fusin hundët nuk besoj. Motrat do t'i kenë gjetë. Ku i fusin hundët? Një nikoqire. T'i bëjë punën t'i lajë. A shumë mendojnë ata e shofun se e bleun ata motra që ndërhyjnë kështu. Është vërtet, është vërtet. Motrat i kanë gjetur si çfarë? Pra ti thua i kanë gjetur Nikos një vajzë të mirë. Eh. Falë Gysit. Gysit. Dëgjoj që tha. Me kalimin e kohës Nikos u bë. Gysi. Ça t'i them unë aty? Po ça janë këto motra që ndërhyjnë? Ja, pse s'ndërhyn Jeri? Ça të ndërhyjë Jeri? Jeri vetëm po fut për ndonjë treshe, ai ka mbyllur derën ndërhyrja. E ka mbyllur mua bërë. Po të thot s'e kam dëgju kurrë Jerin që të thotë për shembull jo më pëlqen, s'pëlqen, është zgjedhja e vllait. Po normal. Logjika. Ëh. Do të bëja jetën me ato jo unë. Gjithë do të ta kishim motër Jeri. Tash prandaj them se janë motra me bigutina. Bigutina. Ty të kam dëgjuar nja dy tre herë Altin ta thërrasësh motër Jeri. Motër Jeri. Po. Po se jemi pak motër e vlla. O jeni pak motër e vlla, jo? Mhm. S'e di Jeri, s'e di. Po mund të bëhesh motër edhe vlla me dikë që kur të duash. Po pra. Unë i hapur jam. Edhe unë. Kur të bëhet vlla ose motër. Po në mos motër e vlla, çuna xhaje. Atëhere. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga këto. Meqë jemi te çiftet e te lidhjet e këto gjëra, bëjmë një pyetje të fundit nga Uh, kuicin me seri Nga kuicin me seri miq të dashur mm -hmm. janë lider botëror në kuicin me seri Dhe ja kjo pyetje Jo shumë lider botëror mund të thonë se Gruaja ime mm -hmm. ka qenë e dashura edhe e Mick Jaggerit edhe e Eric Claptonit Por ky lider botëror mund ta thotë këtë 069 20 70 222. Cili është i vetmi lider botëror pra miq të dashur që mund të mburret se gruaja e tij, bashkëshortja, ka qenë e dashura edhe e Mick Jaggerit, edhe e Eric Claptonit, dy yje gjigant të rock and rollit. Kush lider botëror pra ka grua njërën që ka qenë e dashura e të dyve këtyre? heronjve të kitarës. 069 20 70 222. Kthehemi pas pak, Klubi i Mëngjesit. Tani është koha për uh, pak publicitet Në anën tjetër të cilit do takojmë një vajz Time flies by when the night is young Daylight shines on an undisclosed location Dhe tani Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Dhe tani, a e dini se me Jerin në Klubin e Mëngjesit. 12 këshilla se si ta freskoni dhomën pa patur kondicioner. Mbyllni grilat, dritaret dhe perdet. Ky detaj mund të duket i parëndësishëm, por shumica e të nxehtit vjen nga dritaret e hapura. Marrja e këtyre masave do të lejojë uljen e temperaturave brenda shtëpisë në disa gradë. Mbani mbyllur dyert e dhomave në shtëpi që të ruhet ajri i freskët brenda secilës dhomë. Hapini përpara se të shkoni të flini, kështu ajri mund të qarkullojë nga një ambient në tjetrin. Nuk është mjaftueshëm i ftohtë ajri që del nga ventilatori. Merrni një tas të madh dhe mbusheni me akull, pastaj vendoseni përpara ventilatorit. Avulli i ftohtë që do të dalë nga tasi me akull do të përhapet në të gjithë dhomën me anë të ventilatorit. Jo të gjithë e dinë, por ventilatorët e varur në tavan duhet të rregullohen sipas sezonit. Në verë helikat duhet të rrotullohen kundër akrepave të orës për të drejtuar ajrin poshtë dhe për të krijuar një erë të ftohtë. Mos u angazhoni vetëm në freskimin e shtëpisë, edhe temperatura e trupit tuaj është e rëndësishme. Pini lëngje të freskëta dhe laguni me një leckë të njomë në qafë dhe puls. Gjithashtu vishuni lehtë. Pas dushit mos harroni të ndizni aspiratorin e banjës për të eliminuar lagështirën. E njëjta gjë vlen edhe për në kuzhinë pasi është gatuar për ta larguar nxehtësinë. Për të fjetur të qetë, mund të përdorni jastëkë të ftohtë për t'i vendosur poshtë kokës. Bëni të njëjtën gjë edhe me këmbët, për të cilat mund të përdorni edhe një shishe me ujë të ftohtë. Këto teknika do t'ju mbajnë të freskët ju dhe krevatin tuaj. Nëse temperatura e brendshme rritet gjatë natës, hapni dritaret e shtëpisë për të krijuar korrent. Mos harroni t'i mbyllni në mëngjes përpara se ajri të ngrohet sërish. Edhe llampat e ndezura ndikojnë në ngrohjen e ambientit. Sidoqoftë, mbani mend që llampat floreshente nuk e nxejnë ajrin aq shumë sa ato të tjerat. Nëse duhet të gatuani, zgjidhni alternativën më të thjeshtë, gatuani jashtë. Kështu sakrifikoheni ju që pjesëtarët e tjerë të familjes të jenë të freskët brenda në shtëpi. Nëse mund t'ia lejoni vetes disa shpenzime më shumë, atëherë vendosni izolant në dritare ose blini tenda për të qenë më të freskët në muajt sfilitës të verës. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Jemi në klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Ndërkohë kam një fitues për të dhënë në lidhje me pyetjen e fundit të uh, Blendi. Është Leila e para që thotë Sarkozy. Uh, Leila që i mbaron numri me 418 ka fituar dy bileta për në Cineplex. Bravo Leila. Bravo. Ndërkohë për censurën e Altinit nuk ka ende një përgjigje të saktë. Kanë dërguar mesazhe, mund ta dëgjojmë edhe një herë? Po patjetër. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Absolut kanë thënë Altin. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Lori mund të më ndihmojë me të tjerët, se vetëm këto fiksova. 069 20 70 222 zonën zotrin 069 20 70 222 dëgjoni pak. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Pra, si ishte pushteti i saj? Mm. E vështirë. 069 20 70 222. Në fakt Altini nuk ka dhënë asnjë. Jo, jo. Pushtet jo. platonik. Jo. Ndërkohë, po shikoj një histori të bukur. Po. Është një djalë, është student në Universitetin e Alabamës, Alabamës. Walter Carr. Po. Dhe uh, ideja është që kishte bërë një intervistë pune dhe duhet që të fillonte punën e tij, ishte puna që ai dëshironte në fakt, oh. por i ka ndodhur një incident ditën përpara se ai të shkonte në ditën e parë të punës. I është prishur makina. Okay. Megjithatë, ai nuk është dorëzuar, as nuk ka marr kompaninë ku ai do të fillonte punë në telefon për problemin që kishte, por ka vendosur të bëjë diçka tjetër. Dhe çfarë bëri është që është ngritur, jo, është ngritur herët, po them, ë uh, diku rreth orës 2 të mëngjesit. Herët që nga vonë do të thoshë. uh, për të shkuar në orën 8 në mëngjes në punë duke përshkruar në këmbë 32 kilometra. Ua. Po. Në fakt gjatë rrugës uh, e ka ndihmuar një polic i cili e ka vënë re që djali ishte duke ecur për një kohë shumë të gjatë. Uh, ai e ka ndihmuar ndihmën e tij duke i dhënë mëngjes, domethënë i ka ofruar mëngjesin ai. Gjithashtu i ka ofruar edhe ndihmë për ta dërguar. Pse pse me këmbë, pse këmbë nuk pati një mundësi tjetër? Uh, tani Walter me sa pashë uh, ka pasur probleme me uraganin uh, Her Kush ishte i fundit që ra? Henrietta. Henrietta. Henrietta po. Një gjë e tillë, i shkatroi u shkatërrua shtëpia e tij dhe ai nisi një jetë të re i vetëm si student në Alabama. Nuk është se po, ka të... gjendjen ekonomike të mirë, e vetmja gjë që kishte mbetur ishte makina e tij. Mm. Edhe makina u, u prish dhe duke qenë se nuk kishte mundësira të tjera, vendosi që ditën e parë. Jo, tani ka ndodhur një gjë shumë e bukur sepse drejtori i kompanisë ku ky ka aplikuar dhe do të fillonte punë i ka bërë një surprizë duke shkuar në shtëpinë e tij në Alabama sepse po? i ka dhuruar një makinë. Ford ah, Escape. Po. Wow. Ai ka thënë që duke qenë se ai e ka larg punën dhe po. duke qenë se makina e tij ishte shumë e vjetër dhe u prish, ai ka vendosur pikërisht që t'i japë një dhuratë të tillë që ai të shkojë në punë rehat. Mirë që si gjeti grua. Po mund të e gjej në moment po, tjetër. Po do të them që aty aty janë si si gjëra. Ne e dimë se sa meshkujt i duan makinat e tyre. Ishte një burr uh, i ri, një mhm. bashkëshort, do të them, i cili ë uh, kishte humbur gruan. Ku e humbi më? Humbi gruan e tij dhe dhe telefonoi policin. Dhe i thot sherifit i thot uh, zotri kam uh, gruan që më mungon, oh. nuk është në shtëpi. Bëhet më. Kemi 15 vjet të martuar thot. Doli me makinën time dje, mm -hmm. dhe akoma nuk ka ardhur në shtëpi. Ka dalë për pazar. Pazarin e shtëpisë. Sherifi e pyet mirë, okay, thotë uh, gjatësia e gruas. Po s'jam i sigurt 1.60, 1.65, 1.70 maksimumi. Eha. Po mirë tha ky, uh, më fal, po si peshë? Tash si peshë, unë s'e di fiks, nuk është e shëndosh, nuk është shumë e dobët, është mm -hmm. nja aty normale. Ça ngjyre ka syt? Po si tip kaf. Si tip kafi ka? Nuk e kam vënë re me thën të drejtën tamam. Po flokët ça ngjyre i ka. Uh, flokët i ndron i ndron vazhdimisht, i lyen vazhdimisht i tha. Mhm. Mm Ndoshta i ka të kaf të errët. Tani nuk e mbaj mend. Sa rahat. Po mirë, çfarë po çfarë po vishte gruaja kur kur doli? Ka mundësi ka qenë me pantallona, ndoshta me fund, ndoshta me pantallona të shkurtra. Nuk e mbaj. Nuk e mbaj mend. Po me ça makine iku ajo. Me makinën time, tha, po dakord me makinën tënde, po ça makine ishte. Tha ky është uh, Tuareg 2016-a, i gjithi me veshje të brendshme lëkure dreri. Është me timon special, ka ato dritat halogjene atje, LED, LED i ka, me ekran të madh, me kamera mbrapa. 3000 kubiksh. Shumë i mirë, i zi. Sapo e kam bler. Është i zi me këtë bojën speciale që quhet mineral. Edhe i kam vënë ca ekstra tjera, është makinë shumë e mirë. Edhe sherifi i tha këtij, mos ki merak, mos u shqetëso, do ta gjej makinën. do ta gjej makinën të në arqën. Kështu pra. Zonja zotërinj, ne pak e nga pak e shumë e nga shumë duhet tani të Largohemi nga klubi i mëngjesit. Do të kthehemi vetëm mbas pak për një përshëndetje të fundit tani është Dua Lipa me One Kiss. Kjo ishte kënga e ditës për sot, po? Po, dhe është Eri e para, i mbaron numri me 554. Eri ka fituar dhuratën nga Ama Ice Coffee. Bravo i qoftë. Të lumtë. Shumë shumë urime dhe të gjithëve. Faleminderit për ndjekjen sot në mëngjes. Ergysit fat të mbarë. e me një çupë të mirë. Ne do të largohemi zonja zotërinj.